Prefetak lehenik egin du departamentuko argazki orokor bat. Departamentian bada bostehun eta berogeita zazpi herri, hogeita bedeatzu herri alkargoa, hamar uskal herrien eta hemetzu biarnon, eta e, bere eta hogeita hamahiu herrien arteko sindikata. Ekonomiak egin behar dielakoz, eskema berri bat lantuik izan da eta prefetak egin proposamena da, Euskal Herri Osoko alkargoa bat eta biar noentzat sortzi alkargoa. Aste harte goizuntan egin urhatsa importanta dela erandeike Pierre-André Durand prefetak. C'est un moment important parce que ça marque en fait le départ Euh, d'environ six mois de procédure pour euh, examiner, travailler ce projet. Ça n'est qu'un projet euh, à ce stade, qui sera vraisemblablement modifié ça et là, ou qui pourra en tout cas l'être, de telle sorte qu'à l'issue de ces six mois de travaux, nous ayons une carte définitive et qui prendra effet au 1er janvier 2017. Euskal Herriai buz egin proposamena oso ezberdina da biarnoei komparatuz, prefetak xeheki aipatu du nula heltu zen proposamen horren egitea. Pierre-André Durand. Alors pour le Pays-Bas, c'est un choix ambitieux puisque euh, ce sera effectivement une des premières. Euh, Euskal nécessitera plus exactement un travail fin sur euh, la rédaction des statuts, la rédaction du, du règlement intérieur Horrek galt egiten du lan xehe bat egituratzeko, estatutuak eta euh, barne araudiak untsa egiteko funtzionamentia aizatzeko. Horren euh, egiteko estatia doz da euh, eta e Euskal Herriko hautetxen kuntsiliak egin azidean estudioke ber analiza egindu. Biarnoko hautetxek ez di ikus moldeik gertu eskaleriko proposamenaz, ben eskualdien eginen denaekin badielakoz zer